Uh, ok, znači prvi deo na ovom testing linku uh, trebamo da unesemo ovi koji nisu uneli podatke, znači samo da unesu uh, svojom bojom. To uh, znate da radite, ko ne zna ne kaže, znači objasnit ćemo, nije problem. U suštini prosto je, sa desne strane gore imate da upišete svoje ime i zaberete boju. I onda možete da upisujete, kako se zove, na ovoj radnoj stranici t E, koju smo napravili i to će pisati jednostavno tom vašom bojom. Usput e, sve što se unosi na te sinku se snima tako da imamo da kažemo sve i ko je i kad upisao i možemo da vratimo kako se zove neki backup i tako dalje. To je prva tačka, znači ko se nije upisao nek se upiše. Ajde ti Boki, pošto te uopšte, ja te ne vidim u Sinkinu, a ti si mojom bojom gore, tako da možeš ti da se uneseš tom nekom žutom, ali ne, ne vidim te više. Samo trenutak. Možda si ga otvorio više puta, kada otvoriš dva puta, hoće na jedno mesto ti diskonektuje. Jesam, jesam. Marija, ti me podsjeti posle sastanka ko ćeš ovaj, ovaj, e, da uradimo opis. Dobila sam, ali posle ćemo, to važi? Važi, važi, nije problem, samo poslala da ovo izdvojila sam da imamo zasebno. Da ne tražimo pomoć. I ovde gore Boki pod, znaš, vidiš da piše Ana, Bojan, Marija, Igor, Ajko, jedni za drugim, gde idemo isto stavi žutom Boki. Možeš samo ono da ga cut i paste i bit će žut, sve. Svaki put kad da uđete u sync in, samo opet odaberete svoju boju i to je to je. E, okej. Okay. E, uh, ovako, ispod toga imamo tačku 2, to su radni sync inovi i o, oni su Eh, isto organizacija znači prevoda za fak i za video materijale. Eh, to, ako imate nekih pitanja, možete Anu da pitate eh, vezano za to. Ovako, izveštaje sa sastanaka, ko će da ih piše, dinamika sastanaka šalju se na grupu uvek to trebamo se da dogovorimo, znači ko će to da radi. i da jednostavno napravimo neku dinamiku sastanka, to je znači koliko će to često se odvija, ovaj, kad ćemo da se nalazimo i tako dalje, a da se uklopimo onako da to svima odgovara. Uh, ja e, predlažem tu, onako... Tu mogu, da, tu mogu da predložim, ima jedan program koji se zove Doodle i možemo da, kao što jezički tim e, radi za te sastanke koordinatora, uh, stavi se, ono, zna se, imamo, on, mi imamo jednom mesečno taj sastanak i onda e. otprilike se zna kad kraja meseca i onda se daje da pet datuma i svi štikliraju kad bi mogli i onda prosto izaberemo datum kada najviše, na, najveći broj nas može. Sad ću da vam stavim link ovde pa možemo da koristimo, super je stvar. Ok, stavi link samo tu ispod ovaj, ovog zapisa pod brojem 3. Samo treba malo da ga provalimo, mislim da uopšte nije frka neka velika. Ok, to ću ja da uzem, znači, onda na sebe da, da kako se zove, malo da pogledam taj Dudu, pa što se kaže možemo da, da, da prokomentarišemo to na nekom sledećem sastanku, znači vezano za način korišćenja, prednosti i tako dalje. E, Ana, šta misliš da li trebam još nešto na ovu temu sada da pričamo? Pa, trebalo bi da, definitivno bi trebalo da završimo tačku 3, sad ne znam kako, kako je bolje, da pređemo sve tačke pa da onda lepo svako kaže šta, šta ima ili ne znam, to je sad već do tebe možda može, može. tačka po tačka pa da svi koji imaju redom od ozgo na dole prosto se uključe, kažu šta misle, napišu na kraju šta misle i to bi možda bilo najbolje ova prva, druga tačka su potpuno jasne, e, ovo su samo sinkinovi da ih uvek imate, da ne morate da ih tražite, ono, bookmark i to. Dinamika sastanaka, koliko ćemo često se nalazimo, ko bi recimo se pre, preuzeo toga da piše izvešta sa sastanaka, eventualno da ih uploaduje negde na net, pošto ćemo imati, ja ću da snimam, nije frka ako budu trajali po 45 minuta, to je nešto što uvek može da, za jezički tim svaki sastanak se snima, tako da... Ajmo, ćemo okay, nekako okay. redom. Pa. Uh, Kažite mi, drugari, hoćemo da prođemo, da ja prođem brzinski ove tačke, sve pa onda da kažete svi šta imate na, na, na temu koja vas, koja, koja vas interesuje, na koju ste mislili da kažete nešto, ili ćemo tačku po tačku da prelazimo onako postepeno? Ja sam za postepeno. Ja sam za... Može postepeno. Dogovoreno. Što se tiče ove dinamike sastanaka, znači to zavisi da kažemo u odnosu na neki posao koji imamo i potrebe na osnovu toga da imamo e, neke česte ili redke sastanke. E sad, e, znači šta mi trenutno imamo od posla? E, najviše posla ima jezički tim i u suštini on ima svoje sastanke, sastanke jezičkog tima. E sad, Anči, što se toga tiče, ovaj, vi snimate već vaše sastanke, Pa ne, mislim ne, ne, ne više, ali ovi neki naši koordinatorski <laughs> mogu da se snimaju, to radi jezički tim globalni, je uvek e, i koordinatorski sve se snima da svako može da čuje, da svako može nešto posle o tome da doda, tako da mislim to kažem možemo da da ovaj da ih uploadujemo negde i da da ih čuvamo u nekoj arhivi, to nisu veliki fajlovi. E, samo pita za tebe, Anči, znači uh, pod on tačkom 3 da li mislimo ovo samo na naše sastanke ili mislimo na sastanke... Samo na sastanke Venus projekta Srbija, samo na, na sastanke... Ok, ok. Da, da. A ova dole tačka sedma je sastanci sa Žakom i TVP aktivizam, ok. E, pa, dobro, sad... u suštini u suštini ne moramo sad, ne znam, nija pet puta nedeljno se sastajemo, možemo ovaj, jednom nedeljnom, e, nedelj, e, nedeljno, to jest nedeljom, e, da se sastanemo, čisto onako da, da saberemo šta smo uradili u toku nedelje, a ako postoji potreba za nekim odrednim sastankom, sastankom to nije problem. Znači, komunikacija postoji preko, kako se zove, preko Google, Gmaila, preko Gmaila, tako da u suštini biće svi obavešteni ako postoji potreba za sastankom ova pitanja koje Janči piše, ovaj, ništa napisat ćemo pored, ovaj, ako, ako se neko <laughs> prijavi dobrovoljno, pošto je ovo sve inače dobrovoljno, da, da, da radi ove stvari, mada, mislim, eto, ne znam, je li bi neko radio to, recimo da izveštaje sa sastanaka i tako dalje, mm. eh, ko ima smisla na tom? Evo, da mogu ja da probam da radim važi, ovaj, ja ću ti pomoći, možemo zajedno onako da radimo, to čak bilo i okej, okay, eto čisto malo što se kaže zajedničkog rada i tako, šta ti pa kažeš? Pa pazite, to bismo možda mogli na kraju sastanka da samo napišemo zajedno, možda i to nije loša varijanta, da okačimo tamo na našu grupu i super, mislim to je posao od 5 minuta ili možda to i najbolje, ne znam. So, kad kažeš da pa, mu pa, pomognemo, ja isto ovaj... bi da mu pomognem, <laughs> tako da možemo, mislim, Cool, kako hoćete? U suštini sam ovaj t sync nam je poprilično zadovoljavajući za neku, da kažemo, e, e, za neke beleške sa sastanka i kasnije možemo to da iskoristimo i za analizu, analizu i tako dalje. Yes. Tako da... Yes. Ništa, Miroslav to piše, a ti Miroslav ako ti treba pomoć tu smo, lektura isto, tako da upiši se onda pored ovoga tvojom bojem da znamo da ti to radiš i super napisat ću ja svoje. Mada u suštini svi, znači možemo uh, uh, po tačkama da dodajemo ako imamo nešto, znači svi možemo da budemo uh, uh, ti koji će da upisuju, da kažemo, nešto u taj T-sync. Onako da, da, u toku da, da, sastanka, da, da. znači dinamički. Okay, Marija, već, okay. Marija već radi upload za, za, za jezički tim, za, za, za naš kanal ovaj, srpski, tako da evo, predlažem Sloba ili, ili Igor da preuzmu ovaj upload, e, možda bolje Igor zato što je to kod mene na kompu, ako ćemo da snimamo, pa eto, jedan od vas dvojica, mislim... Može, može. Može, nije može. Pa Igor, ja mislim da je to, da je to ovaj... Super. Gde ćemo to da uploadujemo? Ali pazi, mislim, da li, čekaj, da li ima potrebe, <laughs> mislim da se ovo uploaduje negde i čuva, mislim, evo već na ovom t sinku mi imamo sve sačuvano. I, pa pazi, to pa, kažem no, ti, to je, to je za eventualno ljude koji bi možda došli sutra i pridružili se našim, našim ovaj, kako da kažem, našem, našem projektu, da mogu da poslušaju neke stvari o kojima smo razgovarali, tu će se donositi neke odluke, mislim, i, i, i argumenti, neki bit će uvek nešto, šta znam, Evo, kažite. Ok, imam predlog. Pa čisto, čisto da vide tehnički kako se, ovaj, <clears throat> kako, kako se vodi sastanak i to kako A isto da tako, ako neko ne može da dođe, može da presluša posle, što je u stvari najvažnije. Tako da... da... Da, treba u suštini da se, znači, i ovaj e, audio zapis treba da zakačimo, tako? To, da to, to pa to. Ok, uh, uh, mi smo uh, ovamo u, Zeitgeist pokretu koristili određeni program ovaj, za uploadovanje fajlova ja i Igor, kada smo kačili neku IT edukaciju koju smo radili, vezano za neki Microsoft kurs, nebitno. Tako da ja preporučujem to, ovaj, eto, to mi nešto prvo pada na pamet. I vrlo da jednostavno je da upload i jednostavno je za download. Ja sad ne znam što je, e, samo, samo trenutak da nađem ovaj, kako se zove, koji je, koji je program u pitanju, to je koja je stranica u pitanju. A vi možete da kažete nešto na tu temu za to vreme. Mislim Ove, ovaj, da je ograničeno vreme. Ove, ovaj, Ajde, ove, ovaj, samo sekund. Daću vam link ovde. Samo, samo sekund. Jel možemo nekako da bismo možda uštedili vreme, da mm, Boki vodi, ja ću da dodajem ako imaš nešto i onda po redu Igor, Marija, Slo, Miroslav, Slobodan. Znači svako se uključi da ne upadamo jednim drugim u reč, mnogo, mnogo bruji. Ok. Ajde. Okay taj program je ok za upload, ali mislim da ima neko ograničeno vreme koliko traje ovaj, da ga posle nekog vremena brišu, ali ne znam koliko, da li mesec dana ili nešto tako. Ali, ovaj, dobro, to je u principu možda i dovoljno da tamo stoji, a po, da imamo sačuvano na kompu i na sve ostalo. Ja mislim da treba da stoji ono, permanently. Zašto da ne? Mislim, transparentnost u radu je ovako, ako postoji ograničenje u vremenu, onda je to u suštini problem, po mom mišljenju. Uh, možemo da iskoristimo onda a, recimo naš sajt, ovaj sajt iz Srbije, pa da tamo kroz Project 4, pošto tamo takođe imamo mogućnost da kačimo failovi, da otvaramo projekt i tako dalje. Uh, Možemo i tamo da radimo upload ovih zapisa, znači sa te sinka, na kraju, ono napravimo, ne znam, zadatak, tipa sastanak taj taj dan i tu zapišemo, odnosno samo prekopiramo ovo što smo napisali na Syncinu i e, uploadujemo fajl koji će da bude vezan, da, ve, da bude vezan za taj zadatak. Ovaj, ne, ne, ja mislim da je to... da eto, možemo da iskoristimo prvo, to, ali ne znam kako vi hoćete. Pa sam si ti rekao da to znatno usporava backup našeg sajta. Tako da, mislim, evo daću vam link za sastanak jezičkog tima i onda možda možemo tu nešto da radimo. Može, može. mislim, mora neko da pogleda ko se malo više u to razume. E, i to, ti sastanci, ono, ima arhiva svih sastanaka. Sad ću da vam Čekaj, to je ovaj Doodle u stvari pominješ koji je, kako ne, se ne, zove. Doodle je, <laughs> Doodle je program u kome mož, članovi tima koji su pozvani na sastanak mogu online lakše se dogovore kako, kada im odgovara. Upišu prosto u tabelu fizički, onda je ta tabela roze u onim poljima kad mogu i mislim vrlo se lako dogovaramo za sastanak, a ovo je mesto na kome jezički, globalni jezički tim uploaduje svoje e, sastanke. Ok, onda ću ja malo da, da ovaj, uh, proučim do nedelje uh, šta bi možda bilo najbolje da, da iskoristimo za, za, ovu, za ovaj zadatak. Pa ako, ako se nađemo recimo u nedelju sad, tad možemo da popričamo na tu temu jer ovako ćemo da pričamo samo, mislim, dobro, eto ti si rekla konkretno, znači nešto što si već koristila, pa će onako malo ja ću da istražim to, bit ćemo u kontaktu i tako. Super. Ok. Marija. Uh, predohitrila si me, ja sam upravo htjela ovaj link da, da postavim, tako da ok, super što si ti našla. Sunce moje. Jel ima još neko nešto da kaže na ovu temu, možda neki predlog da zna nešto o, pa, što bi mogli da iskoristimo? <laughs> Evo te što ih prekida, Miroslave. Evo, stvarno, ja sam sve gledao tu tu aktivizam, da li da tamo ima nešto? To ću da, da pogledam isto. Video, kreiraš albume. Odlično, odlično, odlična ideja. Znači, to nam je u suštini i, i ovaj, i najbolje da tamo, da se malo tamo više aktiviramo, to je u suštini Andrew i tražio od nas. Ovo, ovaj, tako da mislim da je, da je to dobar pravac u kome treba da razmišljamo, a to je znači, veće, veće korišćenje tog TVP aktivizam sajta na kome smo, ja mislim, svi ovde registrovani. Tako da to je super ideja, ajde vidjet ću znači, ovaj, kako, kako bi to mogli da izvedemo tamo na sajtu. Odlično. O, ok, idemo dalje. Uh, otvorena Google grupa Venus Projekat Srbija. Ja mislim da su, e, da, da većina nas ovde ima već tamo otvoren mail i kako se zove, znači poenta je da otvorite mail na, na, na Gmailu i ovde gde su vaši podaci e, u prvoj sekciji, da napišite taj vaš Gmail, pa ćemo vi, vi, mi poslati ovaj pozivnicu za grupu. Eto, to je to. Ne, svi su u grupi. Svi su u grupi, a oni mhm. novi koji dolaze, treba da to isto urade, znači treba, nam, treba vam Google adresa da biste radili, može, da, to je to. Ovde svi imaju. Ovde svi Okay. Samo ostavite gore, prosto da, da svi mogu da se povežu sa svima, eto, to je možda dobra ideja, pošto ne znam koliko su svi sad frendovani sa drugima. Ok, idemo dalje. E, ovako, što se tiče, e, kako se zove, aha, Ispod imamo ove neke važne linkove koji bi trebalo da pošaljemo mailom novim koji se javljaju u predmet dogovora. Da, znači, e, imamo situaciju da nam se javljaju članovi, odnosno javljaju se e, ljudi koji se interesuju za Venus projekat i za aktivizam, njegov aktivizam u Srbiji i mislim da bi trebalo da napravimo neki, da kažemo, ovako koncept E, dokumenta e, u, u vidu e, video fajlova i možda nekih pisanih dokumenta koji ćemo im poslati za početak, da prođu prvo kroz to i onako da nam napišu nešto ovaj, kako se zove, o tome čime se oni bave, kako se zove i kako oni vide taj Venus projekat, možda gde sebe vide u tom Venus projektu i tako dalje. Ovde su neki linkovi koje je postavila Marija, ovaj, na kojima je ona radila, koje može da iskoristimo za to. Uh, ispod Jana stavila neka uputstva ovaj, Ma to je sve isto, to, ćemo, to, treba da... To treba da samo to, to ima ponavljaju se stvari da vidimo koji su to linkovi i da i da možemo da, e, kako da kažem, kad nam neko pošalje, kada neko pošalje pitanje šta vi radite u Srbiji za TVP aktivizam, treba da im damo neki odgovor, onako prvi odgovor, kako da kažem. Ovo su dosta podrobna uputstva, ovaj za jezički tim ima četiri strane, mislim, to ljudi koji recimo ne bi da rade u jezičkom timu ne, neće da, znači treba da zajedno smislimo E, neki odgovor i, i, ili neku, neku, kako da kažem, dinamiku uh, razgovora sa novim ljudima koji se javljaju. Ne ono, buaj sad ti odmah budeš koordinator <laughs> nečega, nego da ih polako uvodimo i, i to, evo, to bi možda mogle Marija i ja da preuzmemo na sebe da, šta znam, ili još ko hoće, tu bi mogli napravimo mali tim koji će da napravi taj odgovor ili već, ne, kako da kažem, ja, ja pišem, ali onda po, pošaljem neki odgovor, neki se jave, neki se ne jave, tako da ne znam tačno šta bi bilo dobro da, da im šaljemo kao prvi recimo mail kad se oni nama jave i pošalju mail kakav možete da nađete 5-6 komada na na, ovaj, na, na Google grupi zajedno sa mojim odgovorima i te ljude možemo ponovo da, aktivi, da aktiviramo tim mailom koji ćemo da im pošaljemo e, nekim uvodnim mailom, nekim mailom u kome ćemo i mi da se predstavimo i njima da kažemo šta mi radimo, pa da ih onda pustimo da da nam, da nam kažu mislim, dalje šta imaju, pa ćemo onda već da odgovaramo dalje. Znači neki prvi uvodni mail za ljude koji dođu i kažu, ej šta radi Venus Projekat Srbija, mi smo ti i ti, hoćemo pomognemo, kažete kako. E, super, meni se sviđa ideja, ovaj, ne znam samo znači, šta će Marija da kaže na tu temu, a ovaj, kako se zove, mislim da, ne znam, ja mislim da ne bi trebalo to nešto previše vremena da se izgubi na tome, možda da bi se to onako solidno uradilo nekih 3-4 sata. Uh, recimo ti i Marija zajedno uradite, pa onda pogledamo svi, s tim što meni je to vrlo interesantno, a ako se dogovorite da, da se nađete nekad e, ovih dana da, da ovaj, to uradite, pozovite me slobodno, znači vrlo rado ću da, da prisustujem tome. A, e, mislim da je i Miroslav onaj, je poprilično radio na tu temu i volao bi da se on tu uključi, pa ajde sad idemo redno, ovaj, kako se zove, dajte komentare, pa vidit ćemo Može šta ko kaže. Može to da nam, mislim, možemo, možemo da organizujemo jedan, opet kažem, kraći sastanak na kome ćemo to da uradimo, evo, Marija hoće, ja bih volao da tu svi nešto, mislim, opet budemo, možemo i to u nedelju, možemo i, nemam pojma, to je kak i 3-4 sata posle. Imamo dosta već stvari, Tako da, ono, to, to bi trebalo da bude mail, recimo, 10 rečenica, znači to, ono, za to nam treba kratko vreme. Ok, mada pa mailovi stižu, pa ono, ja, ja sam u fazonu da pff, ako možemo to recimo u petak ili pff, ne znam, možda čak i sutra ako ste voljni, znači da se nađemo, pošto već imamo mailove na koje treba da odgovorimo. Tako je, mislim, da ovaj, trebalo e. bi to što pre. Možda bi mogao da se napravi neki univerzalni mail, mail koji će da se šalje kao prvi odgovor bilo kome ko se javi, pa onda posle, kad, kad oni odgovore na to, da, da se ozbiljnije bavi tom temom dalje. Pa to, pa to. To, to o tome pričamo. Da, ali mislim da ovaj prvi mail ne bi trebalo da bude previše, previše dugačak i, i da, da, da, da, ih ne tako ono. Da, da, da znači neki... gomilom informacija. Ja sam recimo imala, rekao mi je Bruno iz francuskog tima, kad sam mu pokazala naše uputstvo, on kaže da, to je super, mislim, ti si sve to super sistematizovala, ali ne može to da bude prva informacija kao, na, evo ti sad pročitaj <laughs> ceo esej. Mada, mislim, možeš iz tog dela da kopiraš, pastuješ nešto, jer to kad imaš na jedno mesto, onda lako sečeš. Dakle, ne treba da bude dugačak, treba da bude onako e, šta mi otprilike radimo, koji su neki naši, mislim, ciljevi ili šta god, kratko. Ajde, šta ja znam, hoćete petak, sutra imamo sastanak jezičkog, pa onda možemo u petak i da, mislim da i Nevid je na tome radi, ima gomilu ideja za, taj, za to neko uključivanje novih ljudi, one će biti tu dve nedelje, ali ostavio dole vrlo podrobno Uh, svoje shvatanje praktično esej, jel? I imam ja gomilu nekih materijala koje mi je slao, dakle to sve možemo na tom sastanku da, da pređemo i da, i da napišemo taj neki petak, što kažete? Meni odgovara, uh, ja bi recimo ranije možda oko 8, pošto možda neko i hoće ugradi to, ovaj, i samo se ne vidu na ovaj, inicijativi i onome što nam je postovo tamo, hvala brate. To ništa. Samo nešto oko ovoga, ne znam sad ko je to rekao, to stvarno treba da bude neki template poruka. Ako dobijemo poruku od nekog, hej, ćao, ja sam Dunja, čitala sam nešto o Venusu, e, radim to i to, šta mogu da učinim? taj neki prvi moj treba da e, bude naše upoznavanje sa njima. Kako ste saznali za Venus? Pa kao neki upitnik. Kako ste saznali za Venus projekat? E, šta do sada znate o tome? Koje su vaše interesovanja? Čime se bavite? Tako da, Znači, kao, ne, kao neki upitnik da mi steknemo ovaj, koliko oni imaju prilike nivo znanja Venus projekat, šta su njihove interesovanja, da možemo da ih usmerimo, da li je to jezički tim, da li je to IT tim, da li je to, sad ne znam šta već ima tamo, Ekstra. Kao kratak CV, je tako? Znači, mi ne ulazimo u to čime se mi bavimo, šta je Venus projekat, to možemo pisati sad celu knjigu o tome. Da, da, da, samo... da, ne, a postoji, postoji nešto što su radili, ima taj neki questionary i ima nešto što je, mogu da pitam nekoliko ljudi, oni imaju neke takve stvari slične što su radili tokom ovih godina, sad dok je bio i TZM i TVP i sve zajedno. I, znači ima tako nekih primjera, probaću da probaću da vidim sa, sa nekim od ovih, eh, da li to imaju. Znači, steknemo prvi utisak o nivou znanja koje imaju Venus projektu i koje su njihove interesovanje i koji način oni svojim interesovanjem i svojim okupacijama mogu da pomeknu. Ja se slažem sa onim što je Nevid rekao, znači to mi je skroz, skroz okej. Upisano u, u Sinkin, ja se isto slažem sa svim tim. Jeste, to je odlična ideja i, i ja slažem. E, samo petak u 8, to moramo svi da se dogovorimo, pošto znači, <laughs> svako ima svoje vreme, neko kad može, šta i kako, pa moramo to da nađemo neko zajedničko ovo, vreme. Ovo je znači... predlog, ovo je predlog, ajmo sad pa ćemo izmeniti šta ko kaže. Može petak 8. Može petak, može i ranije čak. I ja isto mislim da mogu petak, ali samo zaboravila sam da kažem da ja u nedelju nisam tu. Tako da neću doći nedeljak, ponedeljak i eventualno utorak nisam nisam tu, tako da doćete bez mene. Hoćete onda subota možda, neki opet kratak, ali ako radimo u petak, pf, onda možda ne moramo u subotu, jel? I u nedelju. Možemo tamo sredi, pa, sledeću da i Taj nedelj. Ja isto u nedelju nisam, ovaj, samo ovu nedelju nisam ovde, posle toga sam uglavnom svaku nedelju Pa okay, u suštini možda i nemamo potrebe za taj ovaj, u nedelju sastanak ili nemamo nešto da kažemo, ne znam, nija kakve zadatke pa da trebamo da analiziramo dok smo stari i, i ovaj, kako šta ide, tako da i ne moramo taj u nedelju jer smo da kažemo tek počeli, mislim da taj u petak će da nam bude eto neki početni korak, pa svi će biti obavešteni ono preko gmaila, e, možete i vidjeti sastanke, evo da ponemo opet ovdje isto na Sinkinu, Ovaj, tako da i onaj ko nije prisutno moći će da vidi to, a imaćemo znači i, i uploadovane, ovaj, uploadovane sastanke snimljene. Ajde onda ja do petka da uzmem da pogledam ovaj, e, da, da vidim za, za to uploadovanje fajlova i to, znači da, da uradimo pa, sve što planirali pa tu da, da, nedelju, da, da uradimo do petka. Ajde ovako, onda sledeći sastanak u petak i tu radimo to sve što smo rekli i ovo pravimo ovaj kratki e, ovo, a sledeći sastanak možemo u sredu u 10, tako da onda imamo ipak i malog lufta da ponešto i uradimo ono što, što zaključimo na sledećem sastanku. Može samo kratko. Naravno. Može, može. E, Boki, otvorio sam ovaj, ovaj link što je Ana stavila, to je internet arhiva sajt je besplatan, registruješ se preko maila i dobijaš virtualnu člansku kartu, možeš tu da arhiviraš sve. Probaću posle sastanka da, da na, na mail ovoga Google grupe otvorim to, tako da tamo možemo posle da kačimo sve te video, za, ove audio zapise što nam bude trebalo, a ako ne uspe to, onda ćemo u petak da vidimo šta ćemo. Uh, sviđa mi se tvoja inicijativa. <laughs> cool, imamo i snimak, sve cool. Znači, jel svima odgovara i u petak i sreda? Da. da. Ja mogu petak i posle toga sam dve nedelje. Važi, važi, ti ćeš da se odmaraš, a onda ćemo posle mi. <laughs> dobro, dobro. E, reci mi samo kad Denis dolazi. Pa nemam pojma, on je meni, on, ja sam njemu poslala u nekom trutku pre recimo desetak dana na, na Facebooku kao je šta si, ono, Roksana ovo ono, on se nije javio nešto 5 dana i onda me kao zvao na Skype i kao on će sad da zove Roksanu pita i od tad ga nisam čula a trebalo da dođe u Srbiju još negde oko devetog, ili sam ja nešto, nemam pojma, rekao će doći, ja imam pare za, za, za mene i za Bokija, i, i, i, i možete u nekom, u tom smislu da ostavite pare kod mene ili da ne znam šta ili nemam pojma, ništa se ne znam tačno. Ja sam se razmišljala da li treba da pošaljem Roksani mail da, da pitam da li hoće da pošalje srpskom jezičkom timu ili srpskom venus timu ili kako god, pet knjiga, Da. gde da platimo, kako da platimo, ja imam karticu internet preko koje možemo to sve da uplatimo, 25 dolara, otprilike 16-17 evra, znači to je to što i Denis nudi, Denis je rekao za 15, ali mislim, ne znam uopšte... Ali to ti je sa, 16-17 plus ovaj transport i sve ono pa, ostalo. Pa ja koliko kapiram dva, e, e, od, od, od tih 15 na primjer, sedam je knjiga ili devet je knjiga, a ostatak je transport. Tako da je sve zajedno 25 dolara kad naručiš na sajtu Venus projekta, što je jednako 17 evra. Tako da kapiram da pet knjiga, brate, će nam pošaljen makar i na različite adrese, ošte nije, mislim, mogu da zovem Roksanu da je pita. Mislim da ne bi trebalo da cimamo Denisa ovaj, za to i da bi to trebalo mi da uradimo čisto zato što bi trebali. <laughs> ne znam šta i mislite čovjek je oni, čovjek već oni... u obavezama, ono sad da mu dajemo još jednu, nije, nije, nije lepo to od nas. Pa on je bio Mol... u fazonu da ne može da, da, da ja, ja sam ga to pitala, pošto mi to stvarno 3 minuta poslala da pošaljem Roksani mail i on kaže pa ne, on, ona ne bi da po... on naručuje 100 knjiga i ona ne bi da mu pošalje svih 100 mail poštom nego da neko da donese. Ja mislim da za pet knjiga neće biti problem, tako da ja preuzimam na sebe da kontaktiram Roksanu za to E, ko hoće e, da naruči knjige može da se prijavi ovde u Sinkinu i onda ćemo se dogovoriti oko tih nekih tehničkih detalja kako ćemo to da, da, da izuplaćujemo. Ima 100 miliona načina, tako da uopšte nije frka. Bio on u obavezama nekim, vratio se za, za Bosnu, to znam, više ni u Sloveniji. Preselio se vamo. Preselio se vama. Ok, idemo dalje. To sam unela kao poslednju tačku ovog, ovog sastanka, tako da dole možete da napišete sve. Ok, uh, ovako, će, ćemo dalje na, na tačku 6. Može. E, došli smo do neke ideje da bi bilo lepo da svi napišemo onako neko naše viđenje ovaj, cele ove priče vezano za Venus projekat i onako gde, gde sebe vidimo u celoj toj priči i onako š, neke svoje aspiracije u budućnosti i tako dalje. Čisto da bi da bi možda imali bolji uvid u to, u to e, ko je za šta ovaj, konkretno u celoj ovoj priči. I to nije sad nešto da moramo da uradimo odmah, recimo u narednih par nedelja, mesec dana, ovaj, mislim da bi to bilo kreativno i, i, ovaj, i da bi imalo rezultate. I da može, evo, na do početka septembra recimo, i da to članom, znači, ne, ne odmah, dobro, u stvari već i u, u ovim upitnikom koji je predložio Nevid, znači mi možemo tako nešto da dobijemo od članova, znači te neke informacije koje nam trebaju ovaj, tako, tako da, eto, ne znam, znači možda kažete šta, im, šta mislite na tu temu i ako mislite da li možemo to, ne, ako imate neki predlog kako da to se, ne znam, možda bolje uradi ako neko ima ovaj, iskustvo u tome ili ako neko ima protiv, znači možda i ne treba da se radi, mislim, neka kaže zašto. Ajmo po redu. Ja sam, ja sam za. Malo da vežbamo, da pišemo sasvim super. I Marija je poslala, Miroslav, računam da je ovo što šalje, sve ide u njegovu fasciklu. E, bilo bi lepo da svako od nas malo i, i, i porazmisli sa sobom o tome. Koliko može, šta može, šta bi voleo, šta bi mu prijalo, ovo je u stvari poenta ovog rada da bude skroz opušten i da, i da kad se viđemo da nam to bude super druženje, a ne neko sad moranje ili nešto drugo. kapiram da je ova ekipa ovde skroz u tom fazonu i nadam se da će još takvih doći i super. Posle možemo da širimo dalje to. <laughs> ja sam danas uh... tri puta popizdela i <laughs> nisam dokačila nikog od vas, ali sam mnogo popizdela, tako da <laughs> ja moram na rehabilitaciju. Javno se izvinjavam svima koje sam danas otkačila. Lol. Brate. Ajmo dalje. Ove, ovaj, kažite šta mislite vi za esej i možemo na sedam. Ok, ja sam na redu. Ok, to je dobra ideja i ništa, prihvatam. Svako esej, onda ćemo složiti A ja ću da dođem u Novi Sad da ti održim kurs držanja dugmeta kad pričaš o spiku. Slažem se da svi treba da napravimo taj esej i onda ćemo iščitavati verovatno zajedno se složiti o celokupnoj našoj aktivnosti. Takođe se slažem, napisat ću nešto u skori vreme. Te bi lako ti imaš knjigu. Važno. A, pa, da, super je, super je to što već imamo dva primera, znači da kažemo, eto i Nevid je dao neki, neki ovaj, rad i Marija je napisala, tako da mogu da im se zahvalim ovom prilikom E, za, za, za ovaj, to što su uradili i onako daje mi motivaciju da, da ja to isto uradim što pre i eto, hvala vam, drugari. Marija, da. ko, ko kad bude završio i ko kako bude prosto spreman, ja kapiram da je to nešto što su naši postovi u Venus projekat grupi, ti slobodno pošalji, mislim svi treba pošaljemo tamo, svi mogu da pročitaju kad završite, i a uvek možete nešto i da dodate, tako da slažem se i pridružujem se, hvala, pohvalama i olakšanju. E, takođe jednu stvar, ovaj, da ne zaboravim sad rekao, a to je da na ovakvim sastancima koje sad imamo, e, ne dozvoljavamo e, nepozvanim ljudima da, da ovaj, nam upadaju tu priču, jer to bi izgledalo kao kad imamo neki, recimo, sastanak oko nekog projekta, gde su tu ljudi znači, koji su potrebni za, za te, recimo, delove tog projekta i onda pustimo tako neku decu da se šetaju po kancelariji tako da nam mhm. upadaju u priču <laughs> i tako dalje. Znači to je skroz neproduktivno, mene to strašno iritira, mene to odvuklo od e, prethodne priče Zeitgeist e, Srbija i onako baš je naporno, produžuje sastanke na još ono plus dva sata, ja ako se to desi, ja ću da izađem odavde, to on kaže sad sigurno, znači Tako da, ne znam, ajde kažete šta imate na tu temu, hoćemo da usvojimo to, ili ne znam, možda eto da pustimo ljude da mogu da prisustuju, ali da nemaju, da kažemo, ovaj, sad, e, da, da jednostavno ne mogu da upadaju u, u razgovor, a da postoji, ne znam, možda neki dan kada bi mogli da pričamo sa novim članovima. Znači da napravimo neku organizaciju, znači kad je koordinatorski sastanak, pričaju koordinatori ajde, e, komunikacija sa novim članovima i, i ljudima koji su zainteresovani za Venus projekat, zato postoji znači, poseban dan. Znači, evo, šta vi imate da kažete na tu temu? E, ja se s tim potpuno slažem. E, dva primera ću da navedem. Na sastancima jezičkog tima nema nikakvog, nikakvih ograničenja na tim spiku, ali Ray dođe na sastanak sa pripremljenim beleškama ovako kao mi danas – i to ide tako što on priča, posle svake tačke stane, tu se nešto prodiskutuje, kada se sastanak zvanični završi, onda može da se ostane i da se radi, da se radi, na, na, mislim, to su, ja, na taj način smo se recimo Matija ja upoznali posle sastanka jezičkog tima, posle 5 sati sastanka jezičkog tima, gde smo svi kao nešto na kraju krenuli da radimo. Druga varijanta je da postoji ovaj priority mikrofon ili kako bi se to već reklo, znači da novi članovi mogu da slušaju, posle sastanka mogu da pitaju, to se praktikuje ovde na TV po aktivizmu, negde sam videla. Znači, ne može svako da se meša u reč kad su pitanja i odgovori sa Žakom i Roksanom, svi su isključeni, sem ljudi koji vode taj sastanak. I posle toga, mislim, to je ono da, da budemo produktivni, jer, <laughs> mislim, da, slažem se skroz. Mislim da, ne, mislim da to, da, ne znam kako da rešimo, ali ali ovaj, ne, ne bih voljela da se bilo ko osjeća, dopada da mi se kod, e, na, na, na, na sastancima jezičkog tima što je to nekako spontano, taj neki respekt i taj neki rej stvarno i kad se pojave ljudi koji koji krenu da guše ili nešto, mislim, on ih uputi, poveže ih, kaže im s kim mogu da pričaju posle sastanka i to vrlo lepo onako ide od njega, stvarno može da se uči mnogo o vođenju sastanaka ili pak praktična varijanta koja je uh, E, možda za nijansu, ali bolje radi organizaciju. Tako da ja se nikad nisam ostavila prozvana što ne mogu da, da postavim pitanje, uvek znam kome mogu da se obratim za to, tako da eto, to možemo da stavimo u opisu ovog našeg ka kanala kada imamo sastanak na njemu. Znači to možemo da editujemo i da i da u ovom Srbijan u stvari uvek imamo copy, da copy-pastujemo neka pravila ponašanja uslovno rečeno u sobi i na sastancima. Ovaj, evo napišite, to ću ja da preozmem ja, pošto ajde da kažemo, ja sam tu u nekom IT delu, pa vezano za sve te aplikacije koje koristimo, treba bi da budem upućen, znači što više, pa ono, uzet ću ja to, a ovaj, komunicirat ću malo i sa tobom, Ana, pošto si ti isto koristila to, možda čak i više ovaj TeamSpeak od mene, pa je to okej? Okay? To je okej, okay. 14. tačka dole, to isto možemo da, ovaj, da, uradimo, da uradimo i zajedno, ali slažem se da ti vodiš to, to je samo nešto što znači svaki put na početku sastanka, pošto nemamo stalan naš, stalnu našu sobu ovde, morat ćemo da imamo negde da copy pasteujemo tipa, Sastan, znaš, mi smo ti i ti, držimo sad taj, taj sastanak, pravila neka ono, mislim ne pravila, nego uobičajeno da sastanak teče ovako i možete da se obratite tome i tome, tome i tome, tome i to, tako, slažem se skroz, evo ti na kraju dole. Hvala. I za nove, i za nove ljude da ih usmerimo recimo na, na, na taj snimak ovaj, sastanka, recimo da, da bi čisto čuli ljudi kako to ide, ovaj, kako se koristi TeamSpeak, eto, to isto koristi. To lagano kad prođe ona inicijaciju, tek onda. <laughs> ja sam bio jednom greškom uleteo u neku od soba na spiku, ne znam koju, i automatski kad sam ušao mikrofon mi je bio, bio precrtan. Znači, verovatno postoji neko setovanje u samom programu TeamSpeak da se, da se to namesti da ljudi koji dolaze praktično nepozvani, automatski im se mikrofon isključuje. E, ali to kažem, to, to. ako nemamo, ako, ako nemamo stalnu našu sobu, kao što na na je bilo uh, Iako neko od nas nije, jebem li ga sad, administrator ili nešto, mada mi imamo prava kao koordinatori neka, ali nemamo prava sva, znači moramo, morali bismo da imamo sobu, morali bismo da imamo ta prava, ja nikad nisam imala ta prava, imamo ta neka, kako da kažem, prava za tu sobu. To treba da pitamo, e, to treba da pitamo Andrewa i ja kapiram da, da, da, da, da koordinator sigurno ima to pravo, a onda i ovi njegovi e, drugari ko koordinatori, tako da mislim, eto. To ću ja takođe da to ću ja takođe preuzim na sebe, znači tu komunikaciju neku sa Andrewom vezano na, tu, na tu temu, ovaj, poslaću mu upitnik. Mislim, već sam ja komunicirao sa njim, tako da ovaj, poslaću mu upitnik uh, na ovu temu. Takođe postoje ove sobe koje su zaključene, znači samo sa šifrom možete da, da uđete. Mislim da je to preterano za sastanak nas, mislim da to ne treba. Podržavam inicijativu, brate. He, he, he. Još neko nešto da kaže na ovu temu? Ok, idemo dalje. Ovako, znači sledeća tema nam je sastanci sa Žakom i TVP aktivizam. Uh, praćenje važnih stvari koje se tamo dešavaju, prenošenje ostalima, koordinacija e, svih na koji uh, provodimo vreme i radimo nešto na ovome. Ovo je onako poprično ozbiljan zadatak i ovaj, trebamo znači, pod brojem 1 da, da se raspitamo o terminima sastanaka globalnih ovaj, i da jednostavno se raspodelimo kako ko može da isprati i da proba da ovaj, eto, ili uradi neki izveštaj kratak, onako briefing sa sastanka o nekim bitnim stvarima o koje su se pričale, ovaj, e, to ide znači i verovatno i po sektorima, znači ono kao lingvistički globalni, ne znam, ti globalni i tako dalje. To nam je znači poprilično ozbiljan zadatak i ovaj e, ja ću preuzeti isto znači e, na sebe da pošaljem e, Andrew, to ću sve u tom jednom mailu da mu pošaljem. Znači pitanje je vezano za to, znači da li možda da nam da neki da kažemo kalendar tih sastanaka kada se šta dešava, da možemo ja, da se priključimo ja. onako aktivnije. Predlažem da prvo e, pogledamo TVP aktivizam sajt, jer mislim da na njemu ima dosta informacija koje mogu da se iskopaju, ima i grupa koje postoje, tako da predlažem da neko prvo malo pročačka po sajtu, mnogo pročačka po sajtu ili nas nekoliko, pa da onda postavimo pitanja za ono što, za ono što, što već ne stoji tamo. Slažem se, ja ću. A, da, daj, može nešto i drugima da rade. Znači, <laughs> Pa dobro, mogu ja, ovaj, malo, ja mogu ja. uzimam ono što mogu, ovaj, a kako se zove, možete i svi naravno, znači kad sastavimo sve informacije, vratno ćemo dobiti onaj neku, da kažemo, širu sliku, može se neko naći nešto što ja neću i tako dalje. Ništa, ajde ti i Sloba, može ta, i oko ćeš neko, ajde. Može, ja i Sloba još nismo sarađivali, pa taman, eto, a bio čovjek od mene kući, nije u redu, mislim. Ajde, upišite samo. Nisam bio kod tebe, Dani kontaktirajte tu i Duška Lalovića, pošto on već na nešto ide, tako da, aj, mislim, kad budete radili, izvrcnite, imam i ja neke info. Mislim, svi možemo to, naravno. Pošaljete samo dogovor na grupu i koga interesuje, dođe i super. Ko može i, i koga interesuje, Ja sam jedan put bio ovaj, uletao na sastanak zahvaljujući ovaj, Denisu, on me je bio bacio na sastanak lecture presentation tima i e, onako imamo, imamo taj snimak ovaj, čak od tog sastanka i e, malo je problem, baš treba neko ko onako razbije engleski, znači u, u momentu znači, da, da kapira baš svaku reč. Mislim, ja sam ih razumeo jedno 70%, ovih 30% e, nisam razumeo, što je veoma bitno. Ono, jedna, ako ispadnem jedna, dve reči ovaj, iz rečenice, ne, ne mogu da razumijem ceo smisao, ne, to je malo Jedino što, što ovaj, mislim da, što mislim da ta info postoji, da, da te informacije su vrlo transparentne ovde recimo, kad malo pogledaš gore sobe, kad klikneš na sobe, isto kao na našem tamo Jugoslavijem kanalu, u ovom malom prozoru sa desne strane, piše po nešto, znači piše neki info za svaki, tako da predlažem da pogledate tu i na TVP aktivizmu i mislim da je to sasvim, da će to biti sasvim dovoljno i da je to isto posao, nemam pojma, ono, pola sata. Duško, kažem, ide na neke sastanke, Miroslav znam da sluša po nešto, znam da ide na ova pitanja i odgovor, znači napravimo neku, neki, neki, neki e, to, spisak nedeljno, ono, kad koji sastanci, da vidimo koliko ih ima, koliko nas ima i ko šta može. Izveštaj na grupu i ko... Pa, kažem, ako nešto ko treba posle, posle, posle mislim da treba pitati Andrew, jer on već šalje neke template za, za, za odgovore, znači nije baš skroz uvek tu i kapiram da ne, ne, ne, ne optrećujemo ljude onim što su, što su negde već uradili. Znam kako je to kad, ovaj, kad ti to rade. Ok, ovo možemo da stavimo za sredu, za sastanak onda, ovaj, da damo onako sebi malo više vremena. Uh, mislim, to je neki moj predlog, ne znam što vi kažete. Sasvim ok. Može. Može. Ok. Može. E, da li mislite da bi možda bilo dobro da recimo u, u ovom nekom smislu i mi imamo neki, ne, neka, dežur, ne dežurstva, ali neki termin kada recimo novi ljudi mogu da dođu i da onda se rasporedimo, jedne nedelje bude, bude nas dvoje, jedne nedelje drugi dvoje, znači da te neke stvari, da kažemo ne za prijem novih članova, ali da i za prijem novih članova, da prosto, um, um, da li mislite da to treba u ovoj fazi? a, mislim, e, to je ok, to je bitna stvar uh, ko, kojoj bi trebalo da razmišljamo, jednako da nas svima bude opušteno, recimo u jedan ili dvoje nedeljno, jednom u nedelju dana, je sasvim ok, ali ovaj, malo prvo mi da stanemo na noge, što se kaže da, da postavimo naše čvrste temelje, pa da krenemo i na tu stranu. Mada u suštini možemo to i uskoro da krenemo. Mada sad su ti odmori, to na, znači ne znam koliko je ko tu, Ovaj, ajde, to ćemo da stavimo, znači, e, do srede razmislimo na, na tu temu, pa da u sredu provamo nešto, onda se dogovorimo oko toga. Možemo novim članovima posle. Ne čujemo te. Kone poruke. Slabo e, te čujemo. A, posle novim članovima, kad pošaljemo novim članovima, a, e, će mi upitanaj. Oni odgovore ti, mi onda njima zakažemo na tim spiku, znači objasnimo da dođu, lično upoznamo se na prvi kontakt, 5-6, zakažemo sa da u 8 dođete na tim spiku. Mi onda pa da, moramo da, nešto, znati tačno. To su neka kao mala, da kažemo, dežurstva kad bude bilo novih članova, a ima, ima ljudi koji se javljaju, ono, stalno se neko javlja. Jedan dobar deo jezičkog tima jeste i Venus tim na neki način, tako da Ali kad im zakažemo sastanak moramo znati šta ćemo pričati. Ne da im zakažemo Zakon. sastanak, nego da prosto budemo tu da kažemo recimo kao što je bilo na našem e, na tzm kad smo bili TZM ili kako god da to već kažem, ali bio je jedan recimo novi, prijem novih članova se zvalo ili, ili ono, ća, časkanje sa, sa, sa, sa zainteresovanim ili šta god i da onda recimo to što je Boki rekao jednom nedeljno, po dvoje se negde delimo, sad sedimo tu, ako neko dođe, dođe, ako neko, da naravno napišemo ili već predložimo šta, to je opet, e, znaćemo kad završimo sve ove zadatke o čemu ćemo mi da pričamo u stvari sa njima, ćemo i linkove koje prvo treba da im pošaljemo, imaćemo i, i da im kažemo kad su sastanci i na koga da ih uputimo i ko se čime bavi, Znači, ne neki, da im zakažemo sastanak, nego da budemo, mi smo tu, a vi mi smo tu tad i tad, a vi eto svrat, mislim, znaš, možete otvoreno. Pa dobro, da to je to, razumiješ. pošaljemo im, dođite na Teamspeak, to je to vreme i čekamo ih da otkazivati to može da sastanak. Da stoji, okay, to malo... može da stoji i na, i na našim, e, negde ne, na opisu našeg tima da, eto, mi, mislim, sastajemo se recimo jednom mesečno, a svake nedelje ili svake druge nedelje ili kako god ta dinamika nam odgovara, prosto smo tu otvoreni za pitanje, otvorena vrata. Ili a taj termin ujedno iskoristimo je ovo što je Nevid rekao, znači za nove članove kad prođu prvo taj upitnik neki prvi koji im pošaljemo, znači kažemo im, e super, znači odgovorili ste, odgovorili ste nam, ajde dođite tad i tad imamo sastanak sa novim članovima, to je svake nedelje u tom terminu i tako dalje. Evo vam to odgovara? E, koliko e, možda treba da razmislimo o tome, e, recimo evo dinamika jezičkog tima, E, s obzirom da recimo de, ovaj deo grupe ovde koji radi u jezičkom timu i već imamo dva puta nedeljno sastanke plus jezički predlažem da to bude slično kao i na jezičkom i mislim da je to sasvim dovoljno sastanak jednom u dve nedelje mi imamo te koordinatorske u početku češće kasnije sve ređe recimo jezički ima jednom mesečno tako da se malo rasteretimo od tih sastanaka koji su nas ugušili ovaj, ranije. Tako da, eto, možda jednom u dve nedelje možda u početku jednom u nedelju dana, ali mislim da kasnije ono jednom u dve nedelje sasvim ok, pogotovo što smo svi tu i na, i na mailovima, i na, na Teamspeaku, i na Skype-u, Skype. mislim da je možda realnije jednom u dve nedelje. Ok. Viđat ćemo se i po tim drugim sastancima i mislim da, da svi ćemo znati šta, šta oni drugi rade, tako da će bilo ko da kontaktira bilo koga moći da u stvari uputi dalje i da taj prvi neki, šta znam, Mislim da, da, da se samo malo rasteretimo tog svakodnevnog, ono, pošto, pošto smo tu i radimo i kapiram da se i ovako nalazimo. Mislim da je trebalo da se organizujemo tako da nam bude, da kažemo, prijetno i udobno ovaj, da radimo ovo što radimo, jer i onako radimo volonterski i onaj za džabe. Uh, mislim da ne bi trebalo da se nešto forciramo, ne znam nija koliko, ok, možda ako dođe vreme <laughs> da treba da se zapne Mislim, to, to je sve individualno, ali onako, mislim da, da trebamo da planiramo tako da, da nam bude udobno ovaj, da radimo i tako dalje, se ne preopterećujemo, da ne postavljamo neke nerealna, neka nerealna očekivanja ovaj, od, od članova i da posle upiremo prstom u njih i da kažemo nisi to uradio i tako dalje. Znači, trebalo bi onako nekako realno, fino da, da, da isplaniramo ovaj, taj neki rad koji planiramo da uložimo i svoje resurse za, za, za ovaj Venus projekat. E, takođe sam razmišljao o tome da bi možda i trebalo da imamo neku verifikaciju od Roxanne i od, e, od Žaka, Tako da je moj predlog, e, razmišljao sam o tome i, i mislim da je e, solidno rešenje da se prevede ovaj sastanak koji smo imali, i da im se pošalje i da nam kažu ove, što oni misle o tome i tako dalje. Znači, nije to nešto mnogo, da kažemo, teksta, ovo je par strana, ovaj, čisto eto da, da imamo verifikaciju od njih, da je, što se kaže, im ne radimo iza leđa i verovatno ćemo dobiti onako neke profi smernice, pošto su ljudi stvarno, da kažemo, sa ogromnim iskustvom, ne znam, ajde šta vi mislite na tu temu. Ja mogu odmah da kažem da mi se čini da Marija dobro zna engleski, da bi mogla možda da li bi Marija, mislim, uz pomoć, ja sam skroz u fazonu da ti pomognem oko toga i smatram da ide ideja ono skroz, skroz korektna. Pa može, ali mislim da trebalo bi da prvo vidimo ovaj sajt, znači TVP aktivizam, pa onda da vidimo ovaj, po tome, znači da se upravljamo. I to je to, znači... Ajde. Ne znam, ajde recimo da kažemo da je to zadatak, na primjer, za jedno, dve nedelje da završimo, kad se i mi još malo organizujemo, ali ove, ajde nek se prijavi ko, ko hoće, ko može, ja sam samo, e, mislim, čini Marija ti negde naj, onako, najbolje vladaš engleskim. A da, nego, ovaj, e, šta je konkretno zadatak, s obzirom da mi je buka ovde u posljednju, tako da jeba da se... Zadatak je da se prevede ovaj uh, sastanak tima, sad, ovo što smo napisali na t sinku, i da se pošalje Roxana. Ako nisi komunicirala sa njom, to ti je super, eto, znači, imaš priliku i da, da, ovaj, da, da ostvariš komunikaciju sa njom i tako. Znači, nije zadatak previše težak, po meni, onaj, a i ovako fina ti je prilika da uspostaviš komunikaciju sa Roxani i sa, mada ne znam, možda si već to i radila, izvini. Nisam upućen. E, nisam, nisam, ali apsolutno je ono, ok ideje i mogu, nije, nije nikakav problem, mogu čak i da snimim ovaj, ovako nešto pa da, da pošaljemo. Znaš kako, treba samo, da, e, treba samo da kad budemo se mi malo organizovali, znači za, za jedno, krajem recimo sledeće nedelje, ili početkom one tamo, da se nađemo svi koji, koji bismo radili na tome, to je tačka 15 dole, i da ovo, ovu našu, kako da kažem, konstrukciju trenutnu e, Venus projekat Srbija prosto prevedemo na engleski i da im pošaljemo to i da im kažemo šta smo mi odlučili, koliko nas ima, šta radimo, kako smo to zamislili i da negde prosto s njima budemo u kontaktu uh, apropo uh, e, TVP aktivizam Srbije. Znači ne, ne moraš sama, ja ću da ti pomognem, verujem da će i drugi, ali evo to je tačka 15 i da kažemo da to recimo treba da napravimo za, ne znam, aj kažete neki datum, ali ja predlažem za, za, za onu tamo nedelju za početak. Pa za dve nedelje. Pa mogu. Mogu bi ja da se uklopim sa vremenom, ja sam sad sledeće nedelje početka zauzeta, tako da cela one tamo nedelje, to je cela sledeće nedelje od utorka bi trebalo da sam slobodna, tako da možemo neki dan da se ovaj, nađemo i da to sredimo. U suštini mogu i ja, ako kojim slučajem ti Ana nisi Pa pazi, za dve da nedelje ćemo se naći bar 10 puta. Otvori sink in za to, ostavi ovde link, uh, mislim jedno ko će, ali otvori se sync in, ostavi se link i onda krenemo polako, kopiramo ovo naše, kažemo opet kada bude krajem sledeće nedelje da to kopiramo i onda da recimo do nekog tamo, ajde ne do 17. ajde do 20. avgusta da s tim, da s tim završim, treba sam da se prevedu. 17. je za dve nedelje od danas, naći ćemo se bar 10 puta to da uradimo. Važi, važi, nije problem, super. Ako okay, imaš neko da je... Ili neko da prokomentariše ako ima potrebu. Pa ja samo kažem da, da ovaj, vidimo taj sajt, e, znači TVP aktivizam, znači baš dobro onako da, da ga proučimo, pa ćemo onda, onda da vidimo dalje. Možda, možda nije neophodno i Roksani ovaj, da to šaljamo, možda, možda je dovoljno samo Andrew ovaj, da s njim znači, stupimo u kontakt u vezi, u vezi toga. Pa ja bih lično volela da nema toliko posrednika baš uvek između nas i TVP-a, ovo je onako neka stvar koja uh, za koju bih ja lično volela da, da ono, da i Žak zna i Roksana ako imaju potrebu za tim, pošaljemo im svima, pa vidjet ćemo na kraju krajeva po tačkom 7 vi ste preuzeli to, to ovaj, taj sajt i, i i, i, i, i sastanke i sve to, pa ćemo onda i znati, mislim, e, na koji način bi trebalo njima da pošaljemo taj neki izveštaj o tome kako radimo, neki naš update, kao što oni nama šalju svakog meseca. Znači, stačka 7, Slobodan Boki, a i svi ostali da ono prouče TVP aktivizam što više mogu i tačka 15 da im negde kažemo ej, mi smo ti i ti, mi mali kratki esej o nama, jel? I kao to, to, naš projekat prosto. Uh, mislim, uh, e, slažeš se sa mnom uh, i mislim da bi trebalo da to pošaljemo baš i, i Žaku, a što da ja ćemo da pitamo za neke mhm. tehničke stvari, ovaj, kako se zove, vezano za znači TP aktivizam sajt i tako neke stvari, znači za ovaj T-Sync, znači za tehničke stvari a pošto se oni ipak pitaju za te neke glavne konceptualne stvari, mislim da bi to trebalo da usmerimo na njih. Slažem se. Anyone? Ok. Ok, ok. Ok, okay. okay. Uh, idemo na tačku 8, znači pripremanje materijala za učenje. Uh, tu Miroslav ima neki predlog, pa ako si u fazonu, evo dao bi tebi reč malo da kažeš tu nešto. Mislim, pošto mi da si u tačku 12 tu i zakačio ovaj, te neke svoje predloge, pa onako, ako hoćeš da, da prokomentarišeš ovaj, sve to, bio, bi ti, bio bih ti vrlo zahvalan. Ništa, ja sam tu ovaj, eh, prvo i rekao kroz taj mail, onaj flow chart, sad ne znam da su svi dobili ili Molim, Kasi, da, samo on... za jedan sekund. Znači, kada napraviš neki takav dokument, isto što možeš da uradiš je uh, da ga uh, okačiš, u, da ga otvoriš kao Google dokument, da ga sačuvaš u svojim Google dokumentima i da ga šeruješ sa svima nama preko ovih Gmail adresa koje, koje ćemo gore da ti ostavimo. Znači, to je isto super fora, ali mislim da su svi, um, svi su ga dobili i imaju ga posebno na svom računaru, ali možda ne bi bilo loše da imamo takva dokumenta na Google-u i onda ti bukvalno kad god odeš u Google Documents možeš to da otvoriš, da edituješ, da dodaš, isto kao i u ovom Sinkinu, tako da mislim da da je to prvo što treba da se uredi kada se tako važne stvari dele, jer e, i ja ću da pošaljem to i Mariji i Boki i sve to, ali nemamo zajednički dokument u kome možemo posle dalje da razrađujemo tu tvoju temu. Eto, to je predlog za sve bitne stvari koje, koje su nam dokumenti, prosto preko Google Documents. Da, ok, može to sad ovako da ostane i da ga, da ga stavio na taj Google. Mislim, svako ja sam... je dobio mail, može ja. da skinu. Ja sam danas probala, Marija, nešto, sam, nešto me Bokijeva adresa Gmail zezala, tako da uopšte ne znam šta se dogodilo, ali to preuzimam ja na sebe da, da te stvari koje si mi ti poslao okačim na, na Google na Google, sve te koje si mi poslao za, za, za, za, za učenje i za, i za u stvari, uh, upoznavanje ljudi drugih, a i nas samih sa onim što je Venus projekat. Tako da, eto, to ću ja, ti možeš sa mnom ako hoćeš preko TeamViewera i onda ćeš da vidiš možemo čak da napravimo i malo uputstvo za, i za ostale, da svi to vide uputstvo, da svi to mogu da znaju. To je posao od 10 minuta. Joe, ne znam. Ovaj, pošto ovaj, sam mi poslala taj flow chart, uh, e, stiglo mi je i uspela sam sve da, da otvorim i mogla sam čak i da menjam, do duše nisam ovaj, htjela ništa da diram, ali videla sam da je ovo, poslat mi je bio request za šerovanje i sve je to uspelo da, da se otvori bez problema. Cool, to je to. Tako tako funkcioniše, ja sam tako sad skoro radila neki posao, tako smo radili moving forward, tako radimo, tako radimo sve. Mislim, to je uh, super način da da važan dokumenta, znači da svi možemo na tome da radimo. Prosto se, recimo, ostavi se ono e, komentar Ana, dve tačke ili kako god, opet možemo i po ovim bojama da pišemo, to je nebitno skroz, ali evo ja predlažem Miroslavu da mu pokažem na njegovim dokumentima kako se to radi i tom prilikom u stvari snimimo kratko video uputstvo e, da bi, da, bi, da biste svi mogli da ga pogledate i to, mislim, prosta je stvar skroz, tako da... To možemo sutra, možemo Ništa, ja mogu samo kratko da kažem, taj... Mogu? Aj, ajde, ajde, naravno. Naravno, naravno. Taj mail koji sam poslao, to je neko moje, kako bi možda pravilno trebalo svi da pristupimo projektu njegovom drugim ljudima. Ne znam sad ko je tu rekao upravo da treba e, preko tog TLP aktivizma sajta jasno da ga čitamo i da znamo ovaj, koja su uopšte naše prava ovaj, i obaveze prema promovis, promo, za promovisanje pa tu ima ovaj legal disclaimer koji je po meni jako bitan u cijeloj toj priči da ne bi došli u problem kao TZMO čaju i interpretiraju stvari koje ne znaju ovo je zato što su pročitali jednu knjigu pametni to je jedna stvar, druga stvar sistemska edukacija, pošto se svi, da bi mogli da znamo o čemu pričamo, moramo tako da Ovo je za sve, znači, način na koji najlakše ovaj, možemo prižiti ovo. Prvo pitanje koliko znamo o njemu, uopšte može pravilno da predstavimo. Tamo u trenutku... Uh, izvini, ne vidim, moram da te prekinem na sekundu. E, stvarno imamo problem, u stvari ja konkretno imam problem, e, jer te čujem skroz isprekidano, znači dve sekunde te čujem, dve te ne čujem, sve znači tako isprekidano, ne znam, ne znam, ajde probaj možda promeni dugme, Ovaj, za, čuješ, za, ovaj, za speak. Čujem, sad je okej. Okay. Sad me čuješ, okej, okay, ajde. Ti ćeš znači, nevide eduka... moći da, ti ćeš moći kad uploadujem ovaj sastanak da malo preslušaš, da čuješ kako se čuje kad ti pričaš i možda će ti biti malo jasnije kako, eh, ne znam da li je problem, Igor kaže, mogu bi da problem problemi sa tvojom vezom, eh, internet, ali meni pre deluje kao da na momente prosto puštaš, eh, puštaš to dugme koje koristiš za aktivaciju mikrofona. A, pa, ali pušta, doći, ćemo, doći ćeš ti u Beograd ili ćemo doći mi u Novi Sad pa ćemo to da naučimo. <laughs> ne, važi. Ajde, ako sad me svi čujete, tako sad držim ovaj alt kako treba, valjda. Znači, Bravo. ok, sistemska edukacija, odnosno na koji način pravilno treba da se prezentuje, pa sam tu napisao, i e, sad ne čitam, pročitaće svako pa da da neke svoje predloge, da li je to tako, može, ne može. E, na TVP aktivizmu je pisalo da će e, Roxana i ova devojka od Andrewa da prave neki TVP univerzitet, verovatno će oni će u tom pravcu da sistematizuju, da na najbolji i najlakši način ovaj, edukuju ljude u tom pravcu. Naravno, tu je ovo The, Best That Money Can Buy knjiga koja je osnova svega, tu su celokupne ideje Žaka, problem u tome što eto, mi ne znam koliko vremena treba da kad naručimo knjigu da dođemo do nas, a s preporuka bi da svaki aktivista koji dođe dobije tu knjigu i prvo to pročita. Moja ideja je da bila na, na, na tu temu i to sam pitala Reja, pošto si ti to preveo i mi to možemo da lektorišemo, mislim to nije, ono, to je posao, ali možemo u nekom trenutku to da završimo. Uh, uh, moj predlog je bio da ga mi prevedemo, lektorišemo, spremimo, znači mi interno, da ga pošaljemo Roksani i Žaku, da ga oni odštampaju, ali mislim da je bolje da mi nađemo štampariju, možemo da nađemo tako i nove aktiviste po znacima navoda, da odštampamo to što ekonomičnije moguće i da onda e, oni odrede neku cenu koju bi ljudi iz Srbije mogli njima da uplaćuju, a mi da im samo damo knjigu, dakle da mi ništa, da, da, da napravimo neki deal sa njima kako to možemo da distribuiramo, da nema poštarine i da nema cimanja oko naručivanja knjige to je neki projekat koji će malo verovatno da sačeka, ali u principu i to bih mogla da napišem Roksani u tom mailu gde pitam za tu knjigu, tako da e, to ću ja da preuzmem na sebe i da, i da po tačkom, nemam pojma, 13, 14, 15, gde smo već to zapisali i to dodam. Odlično, to je, okay. to je super, da- e, ja u suštini već imam par drugara koji imaju svoje štamparije, pa znači tu mogu da pomognem što se tiče te štampe, ali mislim da je to super ideja i da tu eto možemo i konkretno da pomognemo tom Venus projektu i donacijama s time što ćemo da, da što ćemo omogućiti znači prodaju tih knjiga i tako dalje. To je super, ali to treba vremena dok toga da, da. gore pročitati. Znači moram svakako uputiti da kupe knjigu pored te knjige imaju video materijali koji mogu da se, žakove lekcije koje se prevode, ili tako lingvistički, mogu da se povežu sa onim što je pročitano. Na pitanje i ilustracije. Drži, što drži, drži to dugme, drži Držim ga, ga znači zabio sam prst u njega. <laughs> znači sistem učenja, čitanja i vizualizacije po meni je ono, pravi put do, do neke, slike, ove slike i drug su predložene knjige koje, koje se nalaze na, na sajtu Venus projekta kojih ima jako mnogo, koje su sve na engleskom, koje su dosta stare, 1930. 20. E, izdanja, koje ne mogu da se nađu uopšte na srpskom, ali preporuka da se pročite, naravno ne sve, jedno četiri, pet knjiga bi trebalo sigurno pročitati. Ali dobro, pazi, eh, ne vide, tu sam htela da dodam nešto. Znači, ima ljudi koji ne znaju engleski, mi imamo gomilu projekata onih primarnih, dakle možda bismo mogli ovako da i te knjige koje postoje da podelimo između nas, na primer, pa da onda kad neko pročita tu knjigu da napravi kratku, re, mislim kako se to kaže, recenz, prikaz knjige i da onda drugi ljudi mogu na osnovu toga, eventualno, pa ćemo ih u nekoj budućnosti kad nas bude 300 ovde prevesti kod šale. To je ovaj, uh, uh, uh, jedan predlog za, za, za, za knjige. Znači da mi sebe, mi moramo svakako sve to da pročitamo ako ćemo stvarno i ozbiljno se bavimo svim ovim, Dakle, da se bacimo na posao, pa kako ko šta pročita, možda možemo i neke, uslovno rečeno, zadatke dugoročne da damo, pa da onda eto tako rešimo jedan mali deo bar ne, negde toga. Da, ono, kao kad spremaš ispit pa napraviš kraćene skripta, uh, ja ću da preuzmem na sebe nešto, eto, ti si već to uradio sa The Best, malte ne sa The Best at Mannequin Bias, mi rekao, kad sam pročitao, želeo sam da svi to mogu da pročitaju, znači, uh, Eto, i to su neki radovi onda naši koje mi možemo da pustimo i, i, i, i na druga mesta. Okej, može. Ova tiranija je završena, samo treba da se iščitava, a ja više znam što sam o To me... Pod kojom ti je tačkom to? Pod kojom su ti tačkom knjige? Evo, dva. Dva, ali to je sve nabacno. Znači, ja bi sad to mogao da pričam, pišem o tome, nisam teo sad zamaram ljude nekim, nekim svojim ukratko napisao. Znači, dva, tri prezentovanja projekta, znači način na koji to što mi saznali o Venus projektu možemo ljudima prezentovati. Potim ova tri filma koje Žak e, jako dobro govori na koji način uopšte treba pričati sa ljudima, neki, neki odnos sa ljudima. Verovatno su svi, svi doživjeli to da počnu da pričaju o, o sistemu kome se nalazi, da, da ih i drugi ljudi potpuno ovaj, naprave neki gard prema njih nekako ljudi, ljudi su navikli da svoje znanje koje su stekli, kako su stekli, koje im je nametnuto, jel, da, da, da čuvaju, da ne daju. Eto. To je način na koji, to treba svakog aktivista uputi, način na koji on to što je saznao prezentuje drugo. Ovo tri filma možete pogledati, to je baš onako, baš dobra edukacija za... Onda ovo propagiranje Venus projekta, to je znači reklamiranje flyeri, brošure, plakate, taj flyer, brošuru je brošuru, flyer koji možemo prevesti, aktivnosti sa tim flyerima po meni pra, pra, e, nalaziti ciljne grupe. Ja ću ovdje čim prevedemo flyer oštampati, flyeri nisu skupi da sam vela, eto 2 do 4000 dinara, 4000 pa možete mesec deliti flyer za 4000. Meni je ciljna grupa ovde, ali vjerojatno svima bi trebalo da bude fakulteti. To su jezički fakultet da pomognem, pa ne znam, tehnički fakulteti i tako dalje. Zađe se po fakultetima, ostaje stvari, profesori uzimaju saradnici, e, studenti i tako dalje. E, brošure su dobre, na primer, da svi nađemo neku, neke naše organizacije koje, koje bi trebali da informišemo u projektu, pa im napišemo mail i tako ćemo Pet aims and proposals isto sa TVP aktivizma, odnosno to, to je sa TVP sajta, gde su, postoje neke sistemski ciljevi koji, kojima Venus projekat teži, sad je u fazi, e, faza 2 SDS taj film, svaki novi član, odnosno svako od nas bi trebao da, da ide u tom pravcu. Taj film što pravi, tražimo sponzore za to. To je to, evo, poslednje rečenice, ovo što smo pričali svakog novog člana, da se pošalje taj neki mail, ovaj, upit, tekli utisak koje su njegove interesuje, kako je došao do Venus projekta, pa na taj način možemo i pratiti da li, ta, da li to naše propagiranje Venus projekta putem flyera, putem ne znam, tih kratkih filmova, na koji način su uopšte saznali. Znači ako kažu, ne znam, saznali sam tako što sam na univerzitetu uzeo flyer, super, znači cenjujemo, bukvalno kao bavimo se marketingom nekim. Ja, e, super, ovi želim da... koji kanal reklamiranja je naj, da... najpogodniji za reci. Uh, e, <clears throat> odlična ideja za, za bedževe koje si napravio, fenomenalno, ja sam u fazonu da nekako nađemo varijantu da možda opet i tu napravimo, nemam pojma, 50 komada pa da to možemo da podelimo. Marija ono što je radila persone za, za, za, za ovaj, e, Mozilu i E, razne neke stvarčice, mislim, to, to možemo, takvih sitnih uvek da imamo gomilu, a onda, onda i drugi marketing i flyeri i, i tako dalje, to, to podržavam sve. Samo sam htela da pozdravim ova dva, pošto su fenomenalno dobra. Evo ja nosim i ovo badge ovaj, koji nam je Nevid poslao, onako tu na srcu. <laughs> Evo, da završavam samo kratki ovaj briefing. Ovaj, e, šta sam E da, u onaj flow, flow chat koji sam poslao, to je neka, neko moje viđenje puta, odnosno putanje kako bi mi na najbolji mogući način mogli nekom da, da više ne čujemo. Provedemo. Čujete, čujete, jel? Sada. Znači, naša da, da mi, da mi njima njih usmerimo na Venus projekat, da se što manje bavimo nekim našim ličnim interpretacijama Venus projekta, da ne bi iskrivili sliku onoga, onoga što jeste. Znači mi ih bukvalno pućujemo ih na stazu koju treba da idu. Po meni je Tako to naš posao. I da se ograničavamo u svakom mogućem smislu da sve one lične interpretacije što jeste onaj disclaimer uh, se odnose na naše interpretacije, a ne na projekat, jer mi svakako ne možemo toliko znati o Venus projektu kao Žak koji 10 godina radio na E sad, ovaj, da, e, to da, nas da. vodi i povezuje sa tačkom 10 koja je dosta važna i koja je malo, onako, nije baš pretrano dugoročan projekat, a to je predstavljanje e, Venus projekta u časopisu Gradina iz Niša, to je neki stari časopis koji dugo tu stoji. Ja sam zamolila Ćaleta da se e, ozbiljnije malo raspita o tome e, kakav je to časopis i sve ostalo pa da onda e, pripremimo praktičnu prezentaciju projekta, tekstove i sve ostalo što mislim da ćemo i dobiti ovim e, našim radom ovde jednu, jednu gomilu materijala, ali opet tu isto sam u fazonu e, da se vrlo slažem sa tim nevide što si rekao i ovaj, uputit ću Snežu na tebe što se tiče koordinacije ovaj, ovog projekta. <laughs> Pomoći ću naravno sve, ali ja lako gubim živce i onda nisam pravi čovek za Evo ovako, kako ja vidim to. To mi ne smemo i ne treba nikako da izlazimo iz konteksta ovaj Venus projekte, da pravimo nešto na svoju ruku. Mi, znači, e, osnovno jeste da Snežana napravi šta ona smatra, ako već hoće da se... A, znači, da napravi referencu kakav je to časopis, ko piše za taj časopis, ko ima neke u električnoj formi časopis, kako bi izgledalo ovaj kolumna a, telepaktivizma, Sve to kada upakuje, to se šalje Roksani da ona potvrdi da li to može ili ne može. Koji tekst može i koji tekst ne može. Što neće sigurno moći da, da se ne... Vidio sam nešto, vidio sam nešto. Samo sekund, Miroslav, moram da, moram da te prekinem, pošto si totalno u pravu. I molim te, mi smo danas imale onako prilično e, emo, e, emotivno, egoističnu <laughs> raspravu na tu temu. Pazi, ona Ove, ovaj, može da, ali, ali, neko može sekund, da je znači, tuži znači, zbog toga. E, sve cool, ali ja nisam u stanju to da joj objasnim tako lepo kao što si ti to nama sad rekao, pa te molim da preuzmeš i sebe obavezu da Sneži pošalješ mail, da joj objasniš sve kako taj projekat treba da teče, pošto ona nema baš pravu sliku o tome kako se eh, očigledno radi neki projekat, jer je od nas tražila u stvari da je to napravimo, u stvari možda ima, evo, ona je od nas tražila danas da je to, da je to napravimo, da je spremimo tekstove, eh, a ja sam u stvari eh, burno reagovala. Izvinjavam se opet, <laughs> mada nije tu. E, po meni mi ne e, treba to da pravimo. Mi treba da napravimo o, da o informišemo ja Oksanu o tome I to Roksana će reći da, može, koji tekst, na koji način, kako, šta. Jer ovo je pitanje, jedna, tako se svemu nalazimo pravom, pitanje autorskih prava. TVP, odnosno Venus projekat je zaštitio potpuno svoja autorska prava. Znači ona, neko može, ne možemo se bavimo time, mi moramo dobiti dozvolu da, da tako nešto radi. Znači, ajde, jel znači- možeš, pošto si vrlo uh, e, smiren i sve, Ok, ajde, završi. Da samo, da samo ovaj, preuzmeš na sebe da sa njom koordiniraš iz naše ekipe uh, uh, uh, taj projekat je laž. Ja mogu poslati mail, ali jedna more, znači kad je... Mislim, ok, priča ja sa Snežom, ja sam ok sa njom. Važi. Uh, samo da dodam da se slažem sa Nevidom, znači, uh, uh, mislim da je u, ovaj, u duhu da eto nekih skorašnji događaja Venus projekat preuzme neku inicijativu da jasno iskristališe znači, neki pravac u kome će da ide i meni se to dosta sviđa i onako e, e, nekako mi pročišćava put onaj, prema svemu tome i da bi, do, da bi došli znači, do nekog pravog rezultata jednostavno prosto trebamo da idemo preko njih. Znači, ok, super je što mi imamo mogućnost da tako nešto uradimo, ali ajmo sad da napravimo, znači da, da damo, da im damo, e, da kažemo, dovoljne informacije e, o samom tom časopisu e, i da ih pitamo znači, šta oni misle na tu temu ovaj, i kako bi ovaj, kako bi mogli mi to da prezentujemo i tako dalje, znači da se iskonsultujemo sa njima vezano za, za ceo taj projekat. To nije mala stvar, Ovaj, uh, uh, I tako, mislim da bi jednostavno rešenje da se, da se to uradi skroz korektno i da idemo preko njih i to je to. Ono što mi možemo da uradimo to je da skupimo što više informacija, ne znam, o tom časopisu i eto, znači, o, o, i da damo podatke o nama, znači ljudima koji su tu spremni nešto konkretno da urade ovaj, i tako. Ništa, ajde onda to ti i, i Miroslav prosto sve to, dogovorite kako ćete da je kontaktirate, ja, imaš, ti imaš maila, ako nešto treba tu sam pa ću da vam dam, ali u principu ona je, ovaj, hoće da radi i vredna i radna je i tako da mislim da neće biti problema kad se ja <laughs> izvučem iz saradnje. Samo Anči da odvojimo od Sneže, to nam je bitno, ovaj, bar na neko vreme. <laughs> Pa da, su, e, strašno, da. sam, strašno sam emotivna i, i, i, i nekako mi je, mislim, teško mi je da se iskontrolišem, to mi je ovaj, cilj da uspem, ali ovaj, baš onako s, e, bih voljela da manje burno reagujem jer bih onda bila produktivnija, tako da, ali, ali, ali stvarno nisam, nisam uspela, jebi ga. E, u, to, u to ime hoću da kažem da sam postavila, e, da sam postavila na Venus grupu uh, u kojoj su sada ko uh, administratori i Boki i Marija i Miroslav i Denis, mislim Denis manje više nije bitan tu, ali prosto da i on može da uskoči ako nešto treba i da sam napravila događaj i da sam pozvala uh, i druge ljude uh, iz kontakata svojih koji nisu, koji recimo intelektualni otpad koji je pisao neke dobre stvari o tome, bili su zainteresovani za to i tako neke još ljude za koje znam da, da ih interesuje Venus projekata nisu nisu u grupi Srđana, mm, mislim, i ostale, tako da i vi isto, ako imate još nekih ljudi, ovaj, slobodno tamo dodajte, tako da eto, to napravljen je događaj i recimo neki rok je dat 30. septembar, ali to možemo i da, i da pomerimo ako mislite da, e, ja nisam tačno, nemam ni jedan podatak konkretan od Snežana, osim da je dva puta razgovarala sa sa tim čovekom, prosledit ću Snežanin mail na, na, na, eh, sa to, to, tom sadržinom na naš zajednički grup. Uh, ja bih odložio samo da, da ovaj, ne žurimo tako sa tim nekim, da kažemo, akcijama preko Facebooka i te stvari iz razloga što znači, mogu tako da se pojave neki ljudi koji mogu da izminiraju celu situaciju, onako da, da, da, da ubace neku energiju koja nam ne treba. Znači, mislim da bi trebalo prvo ovako mi koji smo ovako imamo ovde na ovom sastanku neku dobru energiju, da to onako malo sažvaćemo, da, da to e, prođe malo i preko Žaka i Roksen, i, pa onda da znači, odradimo situaciju, da odradimo neku akciju. Znači to, mislim, ne, ne, ne, ne kinim te sad, dana, nemoj površno me shvatiš, ne, ne, ne, ne, ne, čisto da bi izbegli znači, te neke loše vibracije, ovaj, Svakako, e, svakako treba, Snežana će videti ovaj post, ja sam se izvinila i preko SMS-a i rekla sam joj otprilike gde je problem. Treba neko ko će mirno i, i staloženo i sažeto da i kaže ono što sam ja pokušala da i kažem emotivno, pa nisam uspela jer sam u stvari e, umesto da budem produktivna bila neproduktivna ali ovaj, mislim da treba da joj se pošalje neki kratak mailić na to da smo mi se dogovorili, da sam ja prenela, da ćemo da preuzmemo taj neki deo i da ćemo da joj pošaljemo, ona neće imati internet naredne dve nedelje, a mi ćemo taman za te dve nedelje da se, da se, da se organizujemo i da sve to predstavimo već Venusu, tako da ćemo odmah dobiti od njih i, i, i odgovor i onda ćemo moći udarno da se bacimo meseci i nešto dana da, ili možda dva, to nije nikakvim rokom nekim određeno, ali u principu dva meseca na nas ovoliko, to, to će biti sasvim, sasvim u redu, a verujem da će i još ljudi da se priključe, ali to je konkretna stvar i konkretan zadatak i onda eto, to je, makar da se to sve prevede, treba će puno vremena, tako da, ovaj, eto, to, toliko. Ok, da pređemo na sledeću tačku. Ovako, sad tačka 11 je promo materijali. Tu je nešto Marija već je ovaj, radila na tome ovaj, pa eto, da, da damo i, i Mariji priliku onako da se uključi malo u, u ovaj naš razgovor, pošto se nešto učutala. <laughs> ovaj, I tako, možda nam kažeš nešto o tome, Naki? Pa evo, ja sam ovaj, naišla na, na ovaj interesantnom sajt Zonas, tako ih zovu, u suštini ono što se gore pojavi u Firefoxu kada otvorite i gde vam je i search i bukvalno ono, svi ovi e, dugmići i ja sam kao test odradila ova dva koja možete ovde da, da vidite i jedan kao logo, to nisam poslala, pos, poslaću link, link kasnije, ovaj, kao eto, The Venus Project on Embed. dead Tako da, iskreno ne bih da radim ni ja preterano ovako na svoju ruku, nego ovo je predlog i ja sam stavila to kao predlog ovaj, Venus Expression Media timu. Međutim, nisam dobila nikakav odgovor i ovaj, poslala sam mail s da njim priključim, međutim, nikom još uvek ništa nije odgovorio. Ovaj, tako da, eto, ja preuzimam sebe, ovo, da, odgovorom sam sebe da se tu pozabavim da vidim na, na za Activism sajtu da, ovaj, da ih kontaktiram da probam tamo da postujem ako, ovaj, ako se neko u, uopšte javi, jer zaista ne bi trebalo, ovaj, kao i za ovo prethodno, ne bi trebalo da radi na svetu. A kao druga stvar, htela sam da pitam da li uh, Venus Project Srbije ima ovaj, neki logo eto, ako nema, bilo bi interesantno da se to, to odradi. Sad ne znam šta vi mislite o tome. E, Venus Srbija logo, jel? Da. U stvari, Link Team Srbija. I to, Venus da, Srbija. Može da. i Venus Srbija, pa da, može, super. U suštini, eto, ko se, ko se bavi tim dizajnom, ja ću nek svoje idejice, ono, slobodno je za, za ovaj, za interpretaciju, ono kogo želi da priključi, ja im neke idejice, pa probaćemo različite fonte, različite idejice, naravno onaj ređi je presladak, tako da će sigurno biti upotrebljen. Ovaj, obavezno, naravno, trebalo bi da se o tome obaveste i Žak i Roksana, pa da i oni eventualno da to, to pogledaju i da, da odobre Da Znaš šta, mogu, e, tu samo negde, e, pazi, negde treba da se e, možda na taj njihov nekako fino doda Srbija. Mislim da se kao, eto, mi tu negde pojavimo, ali mislim da ne treba menjati njihov logo. A što se tiče lingvističkog tima Srbija tu već, pa da, evo, to, se, to možeš i sama da se upišeš. Ja sam tu pisala je plavom bojom, pa prekopiraj ti u svoje i, i to je to. A Miroslave, mogu tebe da zamolim, da ovo od 12. tačke, sve što je tvoje, označiš, sa, e, zacrniš, e, katuješ i ponovo pastuješ na isto mesto, jer će onda izaći u tvojoj boji, pa eto, to je bilo super. Ja iskoristit ću priliku ovaj, dok niko drugi ne počne da priča, da se javno zahvalim Mariji na divnoj čestitki koju mi je poslala za rođendan. To je onako jedan od lepših poklona bio. Dobre, kako je ovo dobar sastanak, <laughs> Nema na čemu, ja sam mi onako bila jedna idejica koju sam htjela da podelim sa vama. Što bi rekao, brat Muki, podržavam inicijativu. Hehe. Ok, drugari, ili idemo dalje? Idemo. Znači, Idemo. ili imamo još nešto vezano za ovaj pravo materijal, Maki? Pa za sad to je to, sad ja ne znam, ne, ne bavim se flashom i, i tim ovaj, vrstama uh, grafičkog dizajna, uglavnom pomalo znam se ništa preterano, ali et, ako neko kojim slučajem ima neke ideje i zna da radi tako nekim programima, apsolutno je ovaj, otvoreno da se priključe. Pa ja pomalo, ovaj, pomalo ovaj, baratam flashom pa bi mogli nešto zajedno. Taman, taman i da ja nateram sebe da krenem da ga učim ozbiljnije, a i tebi da pomognem oko toga. Upišite se malo vas pored flasha. Ok, drugari, pa ovo izgleda prešli smo sve tačke u suštini. Ovaj, tako da, evo, moj neki utisak je da nisam više umoran kao što sam bio pre sastanka, što je ekstra. I ono, nadam da ćemo ono i buduće ovako sarađivati, znači objektivno, bez nekih emocija, znači samo racionalno razmišljenje i bitno je da se fino organizujemo, znači da, da ne dozvolimo da, da nam upada bilo ko i da nam, da kažemo, remeti ovaj, ovaj, ovu našu energiju i, i ili da nam se ne meša u posao ako nije, inici, ovaj, ako nije prošao kroz inicijaciju. <laughs> I to, i ako negde e, nema konkretnih stvari, e, kako da kažem, e, ono što je recimo jedna od stvari koje je zapisano sa tih sastanaka jezičkog tima je da sve što ne znamo da uradimo, mi treba da nađemo ljude koji to znaju. Sve što ne možemo mi da nađemo ljude koji to mogu. Znači, e, vrlo je bitno i vrlo je važno da, da, da ljude uključujemo u taj naš rad, ali E, takođe je važno da, da te ljude koji, koji e, da, da, prvo time kako ćemo da organizujemo sastanke, da im ne dozvolimo uopšte e, ni da pomisle da mogu da rade to što mogu da rade, oni su to radili zato što na TZM nije bilo nikakvog ni reda, ni, ni, ni, bio, ni bilo ovakvih sastanaka, ni jedan nije bio. Tako da mislim da će se i to ovim srediti, ali sam vrlo za to da, da, ovaj, da ko dođe nov, treba prvo malo da posluša o čemu se radi pre nego što počne da E, e, e, i kada ima ne, nešto da kaže, da to onda mogu da budu ili pitanja ili ideje, a ne e, vi to ne radite kako treba, zašto ne radite ovo ili zašto ne radite ono. To je ono što, čega se ja najviše ovaj, tima, jezičkog timu trebaju ljudi ili ćemo preko nekog drugog, ja, meni je to skroz logičan taj događaja A kažem vam, znači moramo da se pazimo tih trolova i da jednostavno e, e, ja nikad ne krivim e, te ljude koji su došli, nego krivim sebe zato što sam dozvolio da tu dođu. I to je tako se i prema poslu odnosim i u suštini zato sam i pokrenuo onu stvar, znači da se dogovorim na početku ovaj, da, da bi izbjegli jednostavno te situacije ali dobro, mislim da smo se oko toga dogovorili. E sad, jedna stvar, znači, samo sam se setio još jedne stvari, znači, na poslednjem sastanku Zeitgeist Srbija koji smo imali, smo pomenuli već temu pet gradina Snežana i Vesna. Sad tebe ne čujem. informacije, mhm. tu smo došli do nekih informacija da, da je Ana uh, već komunicirala bila sa Roxanne i ona je rekla, aha, ok, ali vi ste Zeitgeist, a mi ne sarađujemo sa njima i rekao da se izbace ovaj, svi ti uh, Venus, uh, da kažemo, linkovi uh, sa tog sajta i to smo uradili, tako da u suštini mi imamo uslove sada da to radimo, a i nismo Zeitgeist Srbija, nego smo TVP Srbije, tako da meni je skroz, ja, meni je skroz dobro ljudi, ja ne znam kako vam. <laughs> ja sam već rekla, a i ostali <clears throat> deluju shvatio ono što se dešavalo i to znam, on sad vrši sobstvenu interpretaciju i pravi, ajde da se grubo izrazim, sektu od svega. To treba, tog treba da se čuvamo, znači treba da se čuvamo ličnih interpretacija ljudi koji počinju da čitaju o, to, o, o Venus projektu, jer to za mnoge ljude teška materija uopšte da shvate, zato što su godinama, pogotovo ljudi sa 40, 50, ne znam, ako nisu otvoreni za nova znanja i za nova e, za proširivanje svojih već postojećih usvojenih normi, za pravljanje novih normi, to je jako teško. Uvek, će, uvek ćete doći u konflikt. Ne mogu, uvek, mogu više da se složim sa tobom, ovaj, ne vidim stvarno. E, odlično. A ovaj pa ništa ljudi eto ovaj da ne oduzimamo više vreme, ovaj onako da probamo da budemo efektivni, da nam sastavimo na taj po 3 sata. Ovaj eto sati 40 minuta ja mislim da smo se skroz super, ono, imamo rezultate i eto, vidit ćemo za par nedelja kad, posle kojih ćemo da, da, da komuniciramo sa, sa Žakom i Freskom i sa Žakom i <laughs> Roxem, da ovako možemo i da im ponudimo neke naše rezultate, odnosno da im prezentujemo i onako da vide, da vide kako u suštini možemo da se organizujemo, pa ništa, vidimo su petake sada, ako ima neko da doda još nešto za kraj, eto. Ja imam, kratko, e, da vas molim sve da ovaj Sinki izvratite i da jebi ga. I da u njemu ostavite svoje, svoje komentare prosto da bi svako imao uh, istu šansu da kaže sve što misli i eto, to je to. Ako neko ima još nešto da doda. Imam ja. Jel se čujemo? Aha. Čujemo. Aha. E, u međuvremenu je otvoren, poslao sam na mail na grupu ona internet arhiva, otvoren je, otvoren je nalog na e, Venus Projekt Srbija i tamo možemo da uploadujemo to sve. Poslao sam mailom podatke za logovanje i sve to što treba da imate. A možda da ne bi bilo loše da staviš na Sinkin ovde. Pa da, cool. Pa ok, može i to, ali kažem imate svi u mailu i hoću da kažem samo da je ovo jedan od redkih produktivnih sastanaka koje pamtim. Ne, ne, ne, ja ipak ne bih, ja sam, nisam dobra što se tiče konflikata. Ja i ne znam ko je. Ja sam, ja sam Deki od Dinajevo, tako da ne... Evo Igor će, Evo. Igor se prijavio do jaja, super. Slobo, pošto ja nekako sve imam utisak da dok tebe dođemo ti si nekako, ne znam, Ove, ajde, ako imaš ti još nešto reci i molim te na sve ove zadatke gde ti se radi, prijavi se i sve ideje dodaj. Nemam ništa da, da kažem, znači pogledat ću taj sajt, znači detaljno onako da, da pročim. Mislim, ja sam ga i, čitao sam i pre taj TVP aktivizam, ali sad ću baš onako detaljno ovaj, da vidim i to je to. Ok, drugari, ja se odjavljujem, ovaj, idem da, da, da sovim, pa se gledamo u petak.